na vjernika i vjernicu. Vjernici u mjesecu Ramazanu doživljavaju posebno stanje. Ukoliko se desi suprotno, ukoliko Ramazanski post i svi drugi ibadeti u mjesecu Ramazanu ne ostave traga na vjernika i vjernicu, to je dokaz da se dotični ibadeti nisu obavljali kako treba, na ispravan način. To je dokaz, Allah najbolje zna, To je dokaz da se dotičnim ibadetima nije tražilo Allahovo zadovoljstvo. To je dokaz da se dotični ibadeti nisu čuvali. Radi Allaha nisu se obavljali kako ih je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dok postimo, postu posvetimo maksimalnu pažnju, pa će i taj post ostaviti traga na nas kako, na koji način posvetiti maksimalnu pažnju postu ovom posebnom ibadetu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, posvetit ćemo na sljedeći način. Prije svega, postimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Očekujemo nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno preispitujemo svoj nijet, svoju namjeru zbog koga, zbog čega postimo, zbog čega ove dane u ovim vrelim danima provodimo u postu. Radi koga? Radi Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog. Neka nam to uvijek bude namjera, uvijek bude nijet. I samo od Allaha subhanahu wa ta'ala za ovaj veličanstveni ibadet tražimo nagradu, tražimo njegovo zadovoljstvo, njegovo lice i ništa ni od koga drugog. Nakon toga svoj post čuvajmo od lošeg govora, od laži, od svakog zabranjenog govora. Svaki vjernik i vjernica trebali bi prije negoli izgovore riječ, da dobro porazmisli o njoj, da vide da li je ta riječ korisna, ima li potrebe za tom riječi ili ne. Ukoliko se ubijede, ukoliko se uvjere, ukoliko se ispostavi da je ta riječ korisna, da je ta riječ potrebna, onda neka je i kažu. Međutim, ako shvate da u toj riječi nema koristi, naprotiv da je ta riječ štetna, onda neka se dobro sustegnu od te i sličnih njoj riječi. Jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao Men kane ju'minu billahi wal jaumil ahir fel khayran hayran avli jasmut. Onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka, ili neka šuti. U svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, kada se dobra dijela mnogo više vrednuju, međutim isto tako i loša dijela, jer Allah subhanahu wa ta'ala otežao je činjenje loših dijela, pa kada i pored toga čovjek čini loše dijelo, onda se to loše dijelo daleko, daleko više jeli, vredno je, ono je opasnije kod Allaha subhanahu wa ta'ala i teže kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vjernik i vjernica trebali bi se nastojati kloniti grijeha, loših zabranjenih dijela, loših riječi, gibeta, nemimeta, psovki i ostalog u svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, jer se ovakve riječi više vrednuju, odnosno za njih se više kažnjava i one su opasnije i teže u mjesecu Ramazanu. Zato da bi naš post bio potpuniji, da bismo dobili potpunu nagradu za naš post, dobro vodimo računa o svome jeziku. Naši ispravni prethodnici, ukazujući na opasnost jezika, govorili su ono što je najpreće na duži zatvor, ono što je najpreće da se duže zatvori jeste jezik, ima dvije brane, ima i zube, ima i usne i opet izađe. Naši ispravni prethodnici su nam savjetovali i sebi i nama i svima onima koji će doći do sudnjeg dana, govorili bi dobro vodite računa o svojim riječima koje izgovorite, jer čovjek prije nego li izgovori riječ, on vlada njome. Ti prije nego li izgovoriš riječ, ti vladaš njome, međutim, kada izgovoriš riječ, onda ona vlada tobom. Onda ta izgovorena riječ vlada tobom. Zato se dobro čuvaj loših riječi, koje ćeš danas izgovoriti, a sutra za njih tražiti opravdanje, sutra se za njih kajati i slično i kamo sreće da je samo to, možda bi čovjek to nekako i uradio, međutim, jeli, takve loše riječi i nakon pokajanja i nakon, jeli, e, traženja opravdanja ostavljaju loše posljedice, ostavljaju traga, jeli, na druge. Zato neka ti stalno dok postiš budu na umu riječi Allahovog poslanika alihi salatu veselam možeš da postač, možeš da postač od svoga posta ima samo gladovanje, ima samo žeđ i možda klanjač od svoga noćnog namaza ima samo bdijenje. Ne budi takav, ne budi takav, već posti na ispravan način kako se posti radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, onako kako je Allah propisao, čineći ono što je Allah tokom posta naredio i klonići se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala tokom posta zabranio. Čuvaj se svih loših zabranjenih postupaka. Čuvaj se svih loših zabranjenih postupaka. Potrebno je da svaki od nas sagleda sve svoje postupke prije negoli jeli i bude htio da ih čini. Pa neka dobro vodi računa šta će to uraditi svojim rukama, gdje će to ići svojim nogama, šta to gleda svojim očima, šta sluša svojim ušima i slično. Je li ispunio emanete ono što mu je dato u povjerenje, koliko ispunjava Allahova prava kojim ga je Allah zadužio, koliko ispunjava prava Allahovih robova, stvorenja, ljudi i slično obračunavajmo se za sve svoje postupke. Kako se obračunavamo za riječi, isto tako obračunavajmo se za svoje postupke. Nadgledajmo svoje postupke prije nego li ih učinimo, dobro vodimo računa je li u tome zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala ili je srba. Je li Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan tim našim dijelom ili ono to dijelo srdi Allaha subhanahu wa ta'ala. Naši ispravni prethodnici, subhanallah, govorili bi Jedan od njih kaže, već 40 godina nikada ništa nisam rekao, niti sam uradio, a da zato nisam pripremio odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada me upita zbog čega si to rekao, da kažem rekao sam zbog toga i toga. Zbog čega si to uradio, uradio sam zbog toga i toga. Na takav način obračunavajmo se i mi za svoje riječi, za svoje postupke. Jer Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, nepromišljene postupke, pa Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za njegovim ostavljanjem jela i pića. Ona je od nas koji se dok posti ne ostavi laži, ne ostavi nepromišljenih postupaka. Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za našim ostavljanjem jela i pića. Mi imamo potrebe. Zato kada ostavljamo jelo i piće, nastojimo da se klonimo i svega drugoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kako od riječi, isto tako od dijela. Budimo, budimo od onih koji neće samo gladovati, koji neće od posta imati glad i žeć, već je od posta imati posebnu nagradu, kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, doista je post za mene, i ja za njega posebno, ja za njega posebno nagrađujem. Kada postimo, onda postimo od svega zabranjeno. Kako je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nije post samo suzdržavanje od jela i pića, već je post suzdržavanje od svega zabranjenog. Nije post da se kloniš jela i pića, u određenom periodu dana, već je post da se kloniš svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, klonimo se loših riječi, klonimo se loših postupaka, klonimo se nepromišljenih postupaka sprem naših najbližih, sprem naših roditelja, supruge, djece, sprem naših komšija, sprem našeg kolege na poslu, pa čak i sprem naših, jeli, onih koji se nalaze kod nas, oko nas, u našoj blizini, dakle čak i životinja. Čak i životinja. Vjerniku nije svojstveno da čini nasilje, da čini nepravdu bilo kome, bilo kome, pa čak dakle i životinji, a naročito u mjesecu, u mjesecu Ramazanu. Izbjegavajmo svađe, izbjegavajmo rasprave, izbjegavajmo diskusije. Ukoliko bude bilo potrebe za tim, onda odgodimo, odgodimo nakon iftara, sve to. Jer Allahov poslanik alihi salatu oslam je rekao, ukoliko neko od vas bude postio, neka ne čini sramotna dijela i neka ne diže svoj glas. A obično, prilikom rasprava, diskusija dolazi do dizanja, dizanja glasa. Dobro povedimo računa o svome postu. Dobro čuvajmo svoj post kako bismo dobili potpunu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Pa čak čuvajmo svoj post ukoliko nas neko bude i psovao, grdio. Pa čak ukoliko se neko bude htio i s nama fizički obračunati, Allaho poslanik alihi salatu sam za takvu situaciju preporučio nam je da kažemo ja postim, ja postim. Ukoliko neko bude htio da nas fizički napadne, pa da ne uđemo u sukob s njim, jeli, potrebno je da kažemo ja postim ja postim post me spriječava da se ponašam tako kao i ti. I također post je razlog ne moje slabosti, već zbog posta neću da se borim s tobom, neću da ti se suprostavljam, nisam slabić, nisam slabić, već se nalazim u posebnom ibadetu kojeg želim očuvati na onakav način kako mi je to propisao moj gospodar Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, budimo pronisljivi, budimo razboriti, budimo svjesni u kakvoj se Allahovoj blagodati, ogromnoj Allahovoj blagodati nalazimo, u kakvom veličanstvenom ibadetu se nalazimo, koliko Allah subhanahu wa ta'ala za njega nagrađuje. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će ovaj veličanstveni ibadet, ramazanski post provesti na onakav način kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, iskreno radi njega ga postiti onako kako ga je postio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, čuvajući ga od svega zabranjenog i dok postimo činiti sve ono što nam je Allah naredio ili